اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفقه سليمان فقهنا أبارك الله سبحانه وتعالى لكم تكرمه متيت متوميت محمد صلى الله عليه وسلم تقوى ونتمنى تشهدوا يا كل سيكو كما يكون في قوله المؤلف قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ثم kutanguliza na kauli ya Sheikh Muhammad Al-Wahhab bin Muallif tutakuwa ni kuchukua شرحي ya mmoja ya wanachuoni anajulikana kwa jina Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala hapa Sheikh anasema qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema jihadu nafs arba'u maratib jihadi ya nafsi iko katika sampuli nne ihdaha ya kwanza an yujahidaha ala taallumi alhuda wa dini alhaq ni apigane na nafsi yake kwa kusoma au kuiga mwongozo mzuri wa dini alhaqi na dini ambayo ni ya haki alladhi la falaha wala saada fi maashi wa maadi illa bihi ambao hakuna kufaulu na kupata uzuri katika maisha hayo isipokuwa kwa hiyo bimaana ujifundishe elimu ambayo ina mwongozo mzuri hiyo ni ya kwanza athania ya pili an yujahidaha ala al bihi baada ilmihi afigana nafsi yake ala al bihi kutekeleza katika vitendo baada ilmihi baada kama fanini amejua hiyo ni martaba ya pili kisha athalitha ya tatu an yujahidaha ala da'wati ilayhi wa ta'limihi man la ya'lamuhu apigane jihadi kwa kulingania huko wa ta'limihi na kufundisha man la ya'lamuhu ule ambaye hajui kisha ya nne arabi'a ya an yujahidaha ala sabr apigane nayo kwa kusubiri ala mashaqi ad-da'wati ila Allah wa adha al-khalq wa yatahammalu dhalika kulluhu lillah ashikilia yale mashaka anayopata katika kulingania huko na maudhia ya viumbe wayatahamalu dhalika kulluhu lillah yeye havumilie hiyo yote kifanya nini yote amwachie Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kufanya mwenye kumhifadhi fa idha stakmala hadhihi almaratib alarba'a atapotimiza hizo daraja nne hizo swara min atakuwa katika wale ambao wanafanya nini ambao wanatoa tarbia nzuri vile vile Sheikh rahimahullah akiendelea akasema fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi sura bil asr Allah subhanahu wa ta'ala katika sura amekunywa faani mwenye kuapo kwa sababu katika darasa iliyotangulia jana tumetaja wa dalilu qawlu ta'ala wal asr jana fallahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa amekunywa kuapo katika hii suratul asr akasema wal asr hapa shekha anasema ala anna kulla insanin fa huwa fi khaybatin wa khusr mwanadamu yu katika hasara mahma kathura malu hata mali yake ikiwa ni nyingi wa waladu na vile vile watoto wake wakiwa ni wengi wa idhmi qadrihi wa sharafihi hata kama manzila yake ni kubwa illa man jamaa hadhihi al-awsaf al-arba'a isipokuwa yule aliyekusanya hizi sifa nne zinazokuja ya kwanza ihdaha ya kwanza al-iman mwanzo inafanya awe na imani ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala amesema nini illa alladhina amanu isipokuwa yule fulani walioamini ihdaha al-iman ويشمل كل ما يقرب الى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع na hii imani inaingia kwa inaingia ndani yake nini chochote ambacho nafanya kinachokurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala min i'tiqadin sahih katika itikadi ambayo ni ya sahihi wa ilmi nafi na elimu iliyo na manufaa kwa sababu elimu iko namna mbili kuna elimu ambayo ina manufaa na kuna elimu ambayo ina faida ambayo haina nini haina manufaa elimu ambayo haina manufaa ni ile elimu unaokuwa nayo unaikusaidia hiyo si elimu ya nini si elimu ya manufaa elimu ya manufaa ni ile ambayo inakufanya inakusaidia wewe ndio elimu ya manufaa na mathani ya pili العمل صالح نكسم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح متين ميم العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله hapa Sheikh Sheresh Amal Saleh anasema ni kila kauli au kitendo ambacho kinakurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bi an yakuna fa'iluhu lillah mukhlisan au mtendaji anafanya kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na ikhlas katika ile kitu anachofanya maana amali yote unaotekeleza wewe amali yako ikhlasan lillah unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala sio mwanadamu ukifanya kumridhisha mwanadamu hiyo amali la khaira fi hakuna khairi ndani yake wali Muhammad sallallahu alayhi wasallam muttabi'a na kumfuata nani mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ibada lazima sharti mbili zipatikane Al-ikhlas wal mutaba hizi sharti ngapi mbili katika amali yoyote. Uwe na ikhlas unamfanyia Allah Subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume sala sallam katika mienendo yake. Hiyo ni ya pili. Kisha ya tatu katika sifa vile vile at-tawasi bil haqqi. Allah akasema watawasau bil haqqi. Wakahusiana kwa nini? Kwa haqqi. Wa huwa at-tawasi ala fi'li al-khair. Ni kuhusiana kwa jambo la khairi walhath alayhi wat targhib fihi na kuhimizana kwa hilo nafani unahimiza watu kwa jambo la khairi siuhimiza watu katika jambo la shari hiyo ni ya tatu naam ya nne atawasi bisabr bian yusi ba'dhum ba'dha bisabr ala fi'li awamir llahi ta'ala wa tarki maharim Allah wa tahammul aqdar Allah ni kuhusiana kwa kusubiri bian yusi ba'dhum ba'dha tuhusiane baadhi yetu kwa baadhi yetu bisabri wa kusubiri ala fi'li awamirillah kutekeleza amri yake Allah subhanahu wa ta'ala naam una uzito wa salawat jibidishe bi sabri enda sabr kujibidisha enda sabr huko kusimama wa tarki maharimillah na kuacha yote ulofanya alichoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala wa tahammuli aqdarillah na kushikilia kudra zake Allah subhanahu wa ta'ala ambazo anazokupa anazokupa na vile vile shaka akiendelea akasema watawasi bilhaq watawasi bisabr yatadhminani al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hii kuhusiana na haki na kuhusiana na sabr inafaani vile vile inaambatana al-amru bil ma'ruf kuamrishana mema na kukatazana maovu katika hiyo inaingia watawasi bil haqq tawasi bis sabr. alladhaini bihima qadima madha qawamu al-umma wa salaha wa nasruha wa husulu ash-sharaf wal fadilati laha. Kukatazana maovu huku na kuamrishana mema umma zilizotangulia ifanye zilikuwa zilikuwa ifanye kutangulia na kupata nusra kwa hilo jambo imani hakuna kuendelea mpaka tuamrishane mema kwa zene maovu lakini kama ukisema kwa tunyamazie maovu hapo kuna takaddumul umma ukitaka dawa ya dawa ya sahihi ni kukataza le maovu yaliyoko ndio dawa ya sahihi lakini kunyamazia hiyo sio dawa sahihi hiyo si dawa ya sawa dawa ya sawa ni ya kuwa unapoona makosa yanapotokea wewe unakuwa wenye kukemea na kutengeneza si kunyamaza Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah anasema kuntum khaira umma mmekuwa bora umma ukhrijat linnas mtolewa kwa watu ta'muruna bil ma'ruf mnaamrishana mema watanhauna 'anil munkar na mnakatazana maovu watu'minuna billah na mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala vile vile hapa shaka akisherehesha kauli ya muallif lauma anzala Allah hujjatan ala khalqi hapa anasema ay muraduhu rahimahullah anna hadhihi sura kafiyatun lil khalq ay surat al-asr anasema kuwa huyu muallif Sheikh Muhammad al-Wahhab Allah mrehemu anasema hadi sura yakuwa kafiatan lilkhalq inatosheleza viumbe au waja ay sura al-asr hi sura al-asr fi al-hath ala at-tamassuk bi dini Allah bil iman fi al-hath kuimizana kwa kushikamana kwa dini yake Allah subhanahu wa ta'ala bil iman ya kwanza nashikamana kwa iman kwa kumwamini kisha pili wal amalu salih na vile vile kutenda matendo mema kisha tatu wad'awatu ila Allah na kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio watawasi bilhaq wa tawasi bisabr hapo ninaingia da'wa sasa wasabra ala dhalika na vile vile kusubiri kwa hapo Ndio tumesoma pale mwisho tukasema as-sabr ala al-adha kusubiri katika udhia unaopata katika kulingania da'wa na anasema walaysa muraduhu na imaanishi ya kuwa anna hadhihi sura kafiyatan lilkhalq fi jami'i shari'a ya kuwa hii sura hii inatosheleza waja katika sheria zote si maana yake hivyo wa qawluhu na vile vile akasema law ma anzala Allah hujjatan ala khalqi illa hadhihi sura lakafathu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kisheresha anasema lianna al-aqil al-basir idha sami hadhihi sura au qara'aha fala budda an yas'a ila takhlis nafsi min al-khusran asema ule ambaye alina akili al-basir na ambaye anayaona idha sami hadhihi sura ataposikia sura hii au qaraaha au ameisoma fala budda an yas'a lazima aende mbio ila takhlisi nafsi min alkhusran aondoe nafsi yake katika kufanya nini kuenda kwa hasara wadhālika nasema kwa hivyo bitisafihi bihadhihi sifat al-arba'a kusifika kwake kwa sifa hizi nne ya kwanza al-iman kuwa na imani wal amal salih matendo mema watawasi bilhaq na kuhusiana kwa haki watawasi bisabr na kuhusiana kwa kushukuru na tukimalizia hii makta anasema istadalla al-bukhari bihadhihi al-aya bukhari rahimahullah amekuwa kutoa dalili na hii aya fa'lam annahu la ilaha illa allah ala wujudi al-bada'ati bil-ilm qabla al-qawl wal-amal wajibu wa kuanza na elimu kabla ya maneno na vitendo lazima uwe na nini uwe na ilmu mwanzo kabla hujafundisha uwe na ilmu mwanzo kabla hujaswalisha nyingine msikitini kuswalisha uwe na ilmu mwanzo si unaingia tu huwezi kuleta mtu ambaye yuko kuna shagari ukampa gari lazima fanya nao unajua kuna shagari ndafanya nini aendeshe ndio hapa shaka anasema wa hadha dalilun athariyun yadullu ala anna al-insana ya'lamu awwalan thumma ya'malu thaniyan asema hii ni dalili ya kuwa inabainisha ya kuwa anna insana ya kuwa mwanadamu ya'lamu awwalan anajua mwanzo thumma ya'malu thaniyan kisha anafanya sasa wa hadha dalilun aqliyun nadhariyun anasema hii ni dalili vile vile ya kiakili na ambayo unaona kwa macho vile vile yadullu ala anna alilma qabla alqawl walamal yakuwa ni elimu kabla ya nini kabla ya maneno na vitendo wadhalika anasema kwa hiyo لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة kwa sababu maneno na vitendo haizi kuwa sahihi yenye kukubalika hata yakuna ala wifq sharia lazima iwe sambamba na sheria wala yumkin wala haiwezekani an ya'lam al-insan anna amaluhu ala wifq sharia illa bil ilm mtu hawezi kujua amali yake iko sawa sawa vile sheria inavyotaka ila kwa elimu huwezi jua kuwa sala ni sahihi mpaka ujue shurutu sala naam hada ilmu kama ni shurutu sala hujui huwezi jua kuwa ile sala yako ni sahihi kwa sababu la taarifu shurutu sala hujui shurutu sala kwa sababu shurutu sala min alilm ni elimu walakin hunaka ashiya ya'lamuha al-insan bi bifitratihi anasema vile vile haki kuna mambo ambayo mwanadamu anafanya anajua kwa fitra yake kwa kukua kwake duniani kala ilm bi anna Allah ilahun wahid kwa elimu ya kuwa kujua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko peke yake fa inna hadha qad futira alayhi alibad waje walifahamu waje walikuwa wamefanywa wenye kuumbwa na wakafanya nini wakajua kwa Mungu ni ni mmoja walihadha la yahtaji ila inain kabirin fi at-ta'lim anasema hii faini hii haihitaji kufanya kufundisha zaidi اما المسائل الجزئيه المنتشره فهي التي تحتاج الى التعلم وتكريس جهود asema ama mambo ambayo yanafanya mambo ya kichini haya na mambo ya kando kando haya almuntashira iliyotawanyika fahia anasema kwa hiyo anafanya yahitaji ila madi ila taallim inaweza kufanya kufundisha watakrisi juhudi na kufanya nini na kuthirisha juhudi inshallah tutakomea hapo kesho tutakuja kuendelea kama kuna swali za uliza kama hamna tutakuja kuendelea kesho biidhni taala el Vamos.